lista, mami? Vamos a la ahora, hasta abajo. Las, vamos a Dale, dale. Cada se la disco anda, buscando su hombre Guayala Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice ganas. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentarlo. Eres mamabicho. Para tenerme rodeo, mejor dime. Vamos a perrear, vamos a rodear, No me puedes pichar. Te quieres calentar, me quiero calentar. Vamos pa' tu casa. Si tienes una amiga, no gustó mi pana. Y si no le gusta, eso no me importa. Entonces con las dos me voy a quedar. Para, vamos a seguir. No me puedes no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice gana, será disco buscando su hombre a Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Ya lo, esta tipa así que está bien buena en la discoteca. Chequéate esta. Ella vive la vida loca. Cuando el niquilla la toca, fácil la provoca. ella no es hombra guayada. ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quede contigo es calentar. Dice, secar.